Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmonės, už karalius ir visus vyresnybėje esančius, įdant galėtume tyliai ramiai gyventi visokiriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akise mūsų gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Vienas yra Dievas, ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirka už visus, tai paliudydamas nustatytų laiku. Tam aš esu paskirtasis šauklys ir apaštalas. Sakau tiesą, nemeluoju. Tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonėms. Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos. Taip pat trokštų, kad moterys vilkėtų padoriai, puoštusi droviai ir santūriai, neišgarbiniuotais plaukais, be aukso, be perlų ir be parbangių drabužių. O verčiau kaip dera moteriams, pasižyminčioms pamaldumu, gerais darbais. Moteris tesimoko tyliai, su tikru klusnumu. Aš neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui. Įtesi laiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui Jėva. Bet to Adomas nesidavė suvedžiojamas, o moteris buvo apgauta ir prasižengė. Bet ji bus išganyta, gimdydama vaikus. Jos bus išganytos, jeigu išlaikys tikėjimą, meilę ir šventumą bei santūrumą.